odamzod umrining tadriji shundayki u o'z hayoti intihosiga qadar ikki bor muhtoju ikki bor hojat baror bo'ladi muhtojlikning boshlanish zamoni go'daklik bo'lib endigina dunyo yuzini ko'rgan chaqaloq ona mehri ota himoyatsiz kamol topa olmaydi agar Alloh uzoq umr bersa inson hayotining intihosi ham muhtojlik bilan yakun topadi tanasidagi jami a'zolari toliqqan kuchdan qolganida farzandining kuchli qo'llari unga qo'l ildam oyoqlari unga oyoq bo'lishi lozim aks holda umrning poyoni xorlik va zorlik bo'lishi mumkin ikki bor hojat barorlik maqomi bani odam umrining ikki davriga ikki bosqichiga tegishlidir ya'ni ota yoki ona bo'lib ojiz farzand himoyatida qoyim turgan inson farzand bo'lib keksa ota onasining hojatini ravo qiladi bu Alloh bunyod etgan o'zgarmas bir qonuniyat to qiyomat qadar davom etadi kimki ushbu qonuniyatni buzsa undan avvalo o'zi so'ngra butun jamiyat zarar ko'radi buning misollari afsuslar bo'lsin kim nihoyatda ko'pdir keyingi zamonlarda otalar va bolalar muammosi umumjahon miqyosiga ko'tarildi bolasiga mehr bera olmagan ota onalar ota onani xor etgan farzandlar sabab ona yer ko'ksida g'arib xonalar qariyalar uylari bolalar uylari qora dog' bo'lib tushdi ushbu muammoning yechimi yo'qdek tuyuladi sababi yaratgan joriy qilib qo'ygan qonuniyatning buzilishi xom sut emgan bandaga xos manmanlik riyokorlik dunyo haqida tafakkur yurgizmaslik rohim va alim olloh o'zining haq oyati karimasida biz barcha insonlarga ota onalariga yaxshilik qilmoqliklarini buyurdik deya marhamat qiladi tafakkur egalari uchun shu bir jumlada hisobsiz ma'no bor eng sodda va zohiriy ma'nolaridan biri shuki yaratganning bu amriga itoat etgan kimsa ota onasiga yaxshilik qilar ekan eng avvalo o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi qilgan solih amali bois bu dunyoda farzandidan yaxshilik ko'rsa oxiratda ne'mati jannatga erishadi ya'ni ikki dunyosi obod bo'ladi abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi men rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qiladigan amallarimiz ichida Allohga eng sevimlisi qaysi deb so'radim rasululloh farz namozlarini o'z vaqtida o'qish dedilar undan keyin qaysi desam u zot undan keyin ota onaga yaxshilik qilish deb javob berdilar farz namozi va uni o'z vaqtida ado qilish musulmon uchun naqd jannat degan bu haqda qur'oni karimning ko'plab oyatlarida allohning haq va'dasi bor farz namozi musulmonning meroji meroj esa insoniyat erishgan eng oliy maqom payg'ambarimiz alayhissalom namozdek ulug' amaldan keyingi zarur amal ota ona roziligi deya marhamat qilibdilarmi uning rioyati ham biz o'ylaganchalik jo'n emas demak ota ona roziligini olish insondan mislsiz sidqu riyozatni talab etadi rivoyat qilishlaricha bir odam rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib yo rasululloh onam juda keksayib go'dakdek bo'lib qoldi harakatlari ham go'daknikiga o'xshaydi o'rnidan tura olmaydi unga o'z qo'lim bilan ovqat yediraman tahorat olishiga yordamlashaman namoz joyiga ko'tarib olib boraman istagan ishini quloq qoqmay bajarayotirman farzandlik burchimni o'tay oldimmi deb so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga javoban volidang haqqini yuzdan birini da o'tay olmagansan debdilar nechuk yo rasululloh hayron bo'libdi savol qilgan kishi sabab shuki debdilar rasululloh volidang senga o'ssin kamol topsin uzoq umr ko'rsin deb xizmat qilgan seni ko'tarib yurgan senchi sen onangga u qachon o'lar ekan qachon undan qutular ekanman deb xizmat qilyapsan sen bilan onang xizmati orasida yer bilan osmoncha farq bor sen onangga qancha xizmat qilmagin uning haqqini to'liq ado eta olmaysan illo hech bir farzand ota ona haqqini o'tay olmaydi faqat ularga xizmat qilib roziligini olibgina olloh rizoligini topgaysan barcha mashhur muhaddislar jamlangan kitoblardan bu hadis sahih maqomi bilan beriladi demakki tarixda bir musulmon birodarimiz bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rtalarida shunday suhbat bo'lib o'tgani aniq ikkinchidan shuni anglashimiz lozimki allohning sevgan bandasi va payg'ambari muhammad alayhissalomning muborak og'izlaridan chiqqan har bir so'z buyuk hikmatni ifoda etadi uchinchidan ummatlarga jamiki insoniyatga ona nomining naqadar ulug'ligidan ota ona rizosining bebaho ne'mat ekanidan xabar beradi ota va ona rizosini olishdik. bemisl baxtga erishishni istagan qobil farzand quyidagi fazilatlar egasi bo'lmog'i lozim ota onaga doimo hurmatda bo'lish ulardan hech narsani qizg'anmaslik hech qachon minnat qilmaslik ota ona chaqirganda darhol yetib kelish ota onaga g'azab qilishdan tiyilish ular bilan gaplashganda yuzni burishtirmaslik uf tortmaslik ota ona ruxsati bo'lmagan ishga qo'l urmaslik ota onaga yumshoq muomalada bo'lish ularga quvonch keltirishga urinish nasihatlarini jon qulog'i bilan tinglash va amal qilish barcha yaxshiliklarni ular hayotligida amalga oshirishga harakat qilish ularning vafotidan so'ng haqlariga duoyi xayr qilish qabrlarini ziyorat etish do'stlaridan xabar olish haqiqat. dono xalqimiz bilib aytganidek ota rozi xudo rozi ona rozi payg'ambar